l'alzina i l'aulet. Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, molt abans que els avis dels vostres rebesavis haguessin nascut, quan habitaven molt pocs homes la terra, cada planta i cada animal tenia el seu esprit o geni, i cada tribu humana tenia els seus déus i els seus tòtems. En aquell temps tan antic ja existia les alzines, arbres mil·lenaris de fulla perenne que amb les seves dolces siluetes i majestuoses presències creixien pels boscos catalans. En el municipi que ara coneixem com a Salrà hi havia un prat màgic on al seu vell mig només hi havia un arbre, una alzina. Era un arbre màgic, doncs els arbres solitaris ho solen ser, que d'entre les seves branques i el seu fullam un dia va aparèixer el geni de les alzines – l'aulet. De color verd i marró, anava de branca en branca de l'arbre dient-li paraules dolces i boniques, doncs tots sabem que les paraules carinyoses agraden molt a les plantes i cantant-li cançons perquè les arrels tinguessin més força, el tronc més fermesa i les fulles ballessin el so de la seva melodia. Doncs bé, un bon dia l'alzina li digué a l'Aulet «Estimat Aulet, a vegades tinc un somni en el qual companyes com jo conversem i ballem totes les danses dels vents i en un obrir un tancar d'ulls, l'Aulet va agafar glans d'aquella alzina màgica i escampant-les per tot el prat digué aquestes paraules. Menjar formatge, beure vi, sota una alzina Toret Torí. El sol i la lluna es van sorprendre quan d'aquell prat en nasqueren una, dues, tres, fins a un centenar d'alzines però d'això en fa molt i molt de temps, molt abans que els avis dels nostres rebesavis haguessin nascut. Però a Salrà tenen un carrer per recordar l'Aulet, aquell geni juganer.